บุ๊กทูสามสิบสี่ บนรถไฟ no train นั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมคะ este é o trem para Berlim รถไฟออกเมื่อไหร่คะ Quando parte o trem? รถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่คะ Quando chega o trem a Berlim? ขอโทษค่ะ Com licença, posso passar? ดิฉันคิดว่านี่เป็นที่นั่งของดิฉันค่ะ Eu acho que este é o meu lugar. ดิฉันคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของดิฉันค่ะ Eu acho que você está sentado no meu lugar. ตู้นอนอยู่ขบวนไหนคะ Onde está o vagão leito? ตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟ O vagão leito está no final do trem. และรถเสบียงอยู่ขบวนไหนคะ ขบวนหน้าค่ะ E onde é o vagão restaurante? No princípio. ดิฉันขอนอนข้างล่างได้ไหมคะ Posso dormir embaixo? ดิฉันขอนอนตรงกลางได้ไหมคะ Posso dormir no meio? ดิฉันขอนอนข้างบนได้ไหมคะ Posso dormir em cima? Quando chegamos à fronteira? Quanto tempo leva a viagem para Berlim? O trem está atrasado. คุณมีอะไรอ่านไหมคะ Tem alguma coisa para ler? ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมคะ Tem aqui alguma coisa para comer e beber? คุณช่วยปลุกดิฉันตอนเจ็ดโมงได้ไหมคะ Pode me acordar às sete horas? Thank you.